Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ խորվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր հայոց բանակի օրն է Արցախում հայրենիաց պաշտպանի օրը։ Հայրենիաց պաշտպանի օրվա արդիվ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Հայոց բանակի օրվա արդիվ Հայաստանի եւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Երևանում այցելել են Եռաբլուր։ Այսուհետ բոլոր զինվորականներն իրենց համազգեստին կկրեն Աշոտ Երկաթ խաչ կրծքանշանը։ Այսօր ապրիլյան պատերազմի հերոս Արմենակ Ուրֆանյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր հայոց բանակի օրն է Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձը, իսկ Արցախում նաև հայրենիաց պաշտպանի օրը, որը համաձայն օրենսդրական փոփոխության այսուհետ նշվում է հունվարի 28-ին։ Հայոց բանակի օրը տոնական է Հայաստանում, Արցախում, համայն հայաշխարում։ Ազգովի նշում ենք անանց հպարտությամբ ու պարծանքով, անսպար գորովանքով, նաև անսահման պատասխանատվությամբ նրա աճի կայացման, առնականացման ու ինքնահաստատման ներկա եւ անցնելիք ճանապարհի համար, որպես ծնո ուսանողը կվերաբերի իր հարազատ որդու ծննդյան հերթական տարեդարձին եւ կյանքի ապագա ուղուն։ Շնորհավոր տոնդ, հայոց պանցալի բանակ, շնորհավոր հայրենյաց պաշտպանի օրը։ Հայրենյաց պաշտպանի օրվա արթիվ նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է ըղել։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ հայրենյաց պաշտպանի օրվա արթիվ։ Մենք մեծ ողջավորությամբ ենք նշում այս տոնը մեկ անգամ եւս արժևորելով եւ կարեւորելով հայոց բանակի առանձնահատուկ տեղն ու դերը հայրենիքի եւ հարազատ ժողովրդի պաշտպանության, տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանման, պետության բնականոն կենսագործնիության ապահովման գործում։ Փարաբանում եւ մեծարում ենք մեր ողջ ժողովրդին, որ իրավամբ հանդիսանում է հայրենյաց պաշտպան, իր հող ու ջրի, իր երկրի եւ օջախի պաշտպանը, այն հողի, որտեղ հանգչում են մեր նախնիների մարմինները, որը սրբացել է հարազ հարազատ երկրի ազատության ու անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր հերոս տղաների, քույրերի եւ եղբայրների արյամբ։ Մենք հպարտանում ենք մեր յուրաքանչյուր զինվորի սխրանքով, քաջությամբ եւ խիզախությամբ։ Նրանք ամուր կանգնած են սահմանին եւ պատվով են կատարում հայրենյաց պաշտպանի իրենց սուրբ առաքելությունը։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս այս նվիրական տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, հաջողություններ եւ ամենայն բարիք իբարս մեր հայրենիքի եւ ժողովրդի։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուղերձում ասված է. «Մեծարգո Նիկոլ Վովայի, Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ բանակի օրվա արդիվ։ Հայոց փառապանց բանակը մեր ժողովրդի հպարտությունն է, նրա ազատության եւ անվտանգության հիմնական երաշխավորը, տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանման կարևոր գրավականներից մեկը։ Փառք ու պատիվ մեր հերոսական բանակին հայրենիքի ազատության համար իրեն իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր նահատակներին, քաջ զինվորներին ու մանսասան կամքի խիզախության եւ անձնվիրության շնորհիվ այսօր ամուր են հարազատ երկրի սահմանները։ Այս նվիրական տոնի կապակցությամբ մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեր ողջ ժողովրդին։ Մաղթում եմ խաղաղություն, մեծագույն հաջողություններ եւ նոր հաղթանակներ մայր հայրենիքին եւ հայոց բանակին։ Բանակի օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բանակի օրվա առիթով հայրապետական մեր օրհնություն ենք բերում հայոց բանակի քաջարի սպաներին ու զինվորներին եւ համայն մեր ժողովրդին։ Այս տոնական օրը մեր հոգիները լցվում են հպարտության զգացումով, քանզի մեր հաղթական բանակը արի ոգով պաշտպանում է մեր հայրենիքի սահմանները իր մշտարթուն եւ խիզախ ծառայությամբ մեր կյանքում բերելով օրինակը հայրենի եղբայրասիրության ու պատասխանատվության։ Մենք հավատում ենք, որ հայոց բանակի տոնը փառապանց ու հերոսական հիշատակներով մեր ժողովրդի յուրաքանչյուր զավակի պիտի զորացնի իր պարտքի մեջ հայրենիքի հանդեպ։ Բանակի տոնը падգամ է մեր ժողովրդին տոգորվելու հաղթանակների վստահությամբ ջանք ու ավանդ բերելու Հայաստանի եւ Արցախի շենացման ու զարգացմանը եւ իրագործելու առաջընթացի ու ազգային զարգոնքի մեր տեսիլքները։ Մասնավորապես ասված է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձում։ Բանակի օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Արցախյան պատերազմի դաժան ոլորաներում ակարած հայ ժողովուրդը բանակ է կառուցել եւ 20-րդ դարում հպարտությամբ իր ворթիների արյամ գծել Արցախի սահմանները։ Հայ ժողովրդի պատմության վերջին 30 տարիները շարունակությունն էին անցած մեր դժվարին կյանքի, որտեղ պայքար էր հանուն ազատության, հանուն մեն ինքնության պահպանման մեր լինելիության։ Այդ 30 տարիների ընթացքում ամեն օր, ամեն ժամ սահմանին հակառակորդի հետ մարտի բռնված հրամանատարն ու զինվորը կերտել են մեր փոքրիկ հողի անկոտրում ժողովրդի անկախ ապրելու մեծ երազանքը։ Նոր անկախ Հայաստանում մեր ամենամեծ ձեռքբերումը Արցախյան հաղթանակներ եւ հայկական բանակի կայացումը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ արչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր հայոց բանակի գազմավորման 27-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այցելել է Եռաբելուր զինվորական Պանթեոն եւ ցաղիկներ ու ցաղկեպսակներ դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի զորավար Անդրանիկի եւ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշարձաններին։ Զինվորական Պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ասել է, որ պաշտպանության նախարարությունում ամեն ինչ արվում է բոլոր խնդիրները հաղթահարելու համար։ Հավատացեք, անում ենք առավել, քան հնարավոր է, քան պատկերացնում եք մեր զինված ուժերի մարտունակությունը պատշաճ ձևով պահելու համար։ Զինված ուժերի մարտունակությունը պատշաճ մակարդակում ենք պահելու։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի զինված ուժերում ծառայեն առողջները, մարտական խնդիրները կատարելու համար եւ դա պետք է լինի հպարտությունը եւ ծնողների եւ զինծառայողների, որոնք որ իրականում առողջ են։ Որոնք ունենում են սահմանափակումներ, մենք ուղակի տարվա ընթացքում փորձելու ենք իրենց համար ծառայության նոր ձևաչափ գտնել։ Ամեն ինչ արվում է կարգապահությունը բարձրացնելու։ Մենք եւ սերժանտական կազմի դերակատարությունն ենք բարձրացնում եւ կրսես սպայ վարչական կազմի գործունեությունը լնելու ավելի հստակ, ունենալով համապատասխան մարտարավերներ, որոնք որ շարունակական են, մենք պետք է ունենանք բոլոր միջազգային չափանիշներով անհամաչափ բնակչությանը բանակ։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Թեպետ 27 տարի է, ինչ մենք ազգովի նշում ենք հայոց բանակի կազմավորման օրը, բայց նրա խորհուրդը հազարամյակների պատմություն ունի։ Դարերի ընթացքում փոխվել են մեր հակառակորդները, նրանցից շատերը վերացել են երկրի երեսից, բայց չի փոխվել հայոց զենքի, զինված ուժերի նշանակությունը հայ ժողովրդի հարատեվության գործում, չի փոխվել մեր հանրության հարգանքը զինվորականի հանդեպ, չի փոխվել, որովհետև մենք ամեն օր համոզվում ենք, որ մեր երկրի սահմանների անառիկության պահապանը, մեր խաղաղ կյանքի երաշխավորը որը հենց նա է՝ հայոց բանակը։ Հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը մեծ զրույցում նշեց, որ բանակի օրը միայն շնորհավորանքների առիթ չպետք է լինի առանձնատուկ կարևոր է, որպեսզի զինծառայողներին անվտանգության մեր այս բլոկը ապահովող կառույցներին ուղված շնորհավորանքները նաև արտացոլեն հասարակության այն իրական նշանակությունը, այն նշանակությունը, որը տրվում է բանակին ու այն մարդկանց, ովքեր ըստ էության իրենց սուրեն կրում այս բավականին բարդ առաքելությունը եւ մենք որպես պետություն պետք է անենք հնարավորն ու անհնարինը, որպեսզի արժանին մատուցենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր առաջին հերթին իրենց կյանքն են դրել այդ սրբազան գործը կատարելու գործում ինչպիսին է այսօր տարածաշրջանում հայոց բանակի դերը։ Դե եթե վերլուծենք ռազմաքաղաքական իրադրությունը մեր տարածաշրջանում, ապա ըստ էության մեր բանակը ոչ միայն ապահովում է բուն մեր սահմանների անվտանգությունը, այլ նաև հնարավորինս անում է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ անվտանգության կայունության ապահովմանը։ Իհարկե դա միայն մեր գործոնով չի կարող պայմանավորացնել։ Մենք խնդիր ենք դրել նվազեցնելու ապակայունացնող բոլոր հնարավոր գործընթացները, բայց որոշակի պարբերականությամբ եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ նաեւ այլ արտաքին գործոններով պայմանավորված որոշակի պարբերականությամբ ցնցումներ եղել են եւ հատկապես 2016 թվականի մասին է խոսքը, երբ որ դա կարելի ասել տոպիկին հասավ եւ այն քաղաքականությունը, որոնք վարում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ցույց է տալիս, որ ըստ ամենայնի որոշակի բարբերականությամբ այդ ցնցման գոնե փորձերը կշարունակվեն։ Այսօր ինչ հանգրվանի ենք հասել բանակաշինության առումով։ Քանի փուլ են անցել բանակաշինության գործում։ Սա գործընթաց է, որը անընդհատ պահանջում է մեծ ջանքեր ու ռեսուրսներ, ամենակարևորը նվիրվածություն, այդ սրբազան գործը առաջ մղելու համար անհնար է չգնահատել վերջին 3 տասնամյակում մեր զինված ուժերում իրականացված աշխատանքները մեծած ավալ ինչ որ մենք կարել ենք այս 3 տասնամյակում սա այն նվազագույնն է որը մենք պետք է այսօր պահենք եւ կարողանանք անընդհատ կատարելագործել, ուժեղացնել, շարունակական բարձրացնել մեր զորքերի մարտունակությունն, սպառազինության վիճակը եւ այն ամենը, ինչ որ կապված է զինված ուժերի հետ։ Տիգրան Աբրահամյանն աշխատանքի բերումով, եթե ոչ ամեն օր, ապա շատ հաճախակի է լինում առաջնագծում։ Նրա շփումները զինծառայողների հետ անմիջական են ու նրանց շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ հղելու համար էլ առիթներ չի փնտրում։ Այնուամենայնիվ առիթն օգտագործելով նա մեր եթերից նույնպես շնորհավորեց զինված ուժերի կազմավորման տոնական օրը։ Բոլորին մեր զինծառայողներին համոտնանք ծառայությունը մաղթում, խաղաղությունը մի փոքր այն ձևակերպումը չէ, որ ես հաճախ օգտագործում եմ։ Մենք պետք է ուղղակի լինենք պատրաստ ցանկացած իրավիճակի փոփոխության։ Ես համոզված եմ, որ մեր զինծառայողները իրենց նվիրվածության, բարձր պատրաստության շնորհիվ այնտեղ երկաժանակ շարունակելու են ոչ միայն խաղաղություն պարտադրել մեր հակառակորդին, այլ նաև մեր համար խաղաղ կյանքում խաղաղ բնակիչների համար ամենօրյա խաղաղություն ու իրականում կյանք ապարգևեն։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր հայոց բանակի կազմավորման օրվա առիթով Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել ապարքեվատրման արարողություն։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր ելույթում շնորհավորելով բանակի օրվա արթիվ նշել է, որ կազմավորումից կարճ ժամանակ անց հայոց բանակը դարձել է տարածաշրջանում ամենակազմակերպված մարտունակ բանակը, կերտելով բազում հաղթանակներ ունենալով լեգենդար հերոսներ։ Հանրապետության նախագահը նշել է, որ նոր ժամանակների բանակը որպես կյանքի ինքնատիպ դպրոց եւ համալսարան Պետք է նաև դասյարակի ժամանակի քաղաքացուն։ Բանակն իսկապես հասարակության հայելին է։ Բանակի եւ զինվորի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունքը մեր նկարագրի անբաժանելի մասն է։ Բոլոր ժամանակներում այդ վերաբերմունքը դրսևորվել է առանձնահատուկ սերտացավությամբ, հոգատարությամբ եւ սիրով, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Այնինչ այսօր զգում ենք այս մեծ տոնի արդիվ առաջին հերթին հպարտությունն է։ Պարտությունը մեր անվտանգությանը եւ մեր քաղաքությանը պաշտպանող բանակի հանդեպ։ Ցույց տվեք իմ խորին երախտագիտություն հայտնել բոլոր նրանց Հայաստանում, Արցախում եւ Սյունիքում, ում շնորհիվ ստեղծվեց կայացավ ու հզորացավ մեր բանակը։ Խոնարհվում եմ այն մարդկանց հիշատակի առաջ, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքին, երկրին, մեր ժողովրդին եւ բանակին։ Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը աշխատելով համատեղ կառավարության, պաշտպանության, առողջապահության նախարարության հետ առաջարկում է ծրագիրը, որ կոչվելու է հայրենիքի պաշտպան ծրագիր։ Ծրագիրը ուղղված է օժանդակելու այն անձանց, ովքեր վտանգել են իրենց կյանքը ծառայության ընթացքում եւ այդ վտանգի պատճառով ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն են ձեռք բերել։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք հանդիսապետությամբ Գարեգին II կաթողիկոսի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Վարդան եւ Սուրբ Հովանես Մատուր Մկրտարանում հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ մատուցվել է Սուրբ Պատարակ։ Սուրբ Պատարակի ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ կատարվել է հայրապետական մաղթանք, որի ժամանակ հոգևոր դասը եւ արարողությանը ներկա ժողովուրդը աղոթք է բարձրացրել երկնավոր տիրոջը Հայաստան աշխարհի խաղաղության եւ անսասանության եւ հայոց բանակի հաղթական ընթացքի համար։ Այնուհետև նորին սրբություն Գարեգին երկրորդ հայրապետ նորտնել է սպայական անձնակազմին ու զինվորներին բաշխել Աշոտ Երկաթ խաչ կրսքանշաններ։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հրամանով այսուհետ բոլոր զինվորականներն իրենց համար համազգեստին կկրեն Աշոտ Երկաթ խաչ կրծքանշանը։ Այսօր ապրիլյան պատերազմի հերոս Արմենակ Ուրֆանյանի ծննդյան տարեդարձն է, նա կդառնար 29 տարեկան։ Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում նրա հիշատակին պատարակ մատուցվեց, որի ներկա էին նրա հարազատները եւ զինվորականներ։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Մարտակերտում ծավալված մարտական գործողությունների ժամանակ կապիտան Ուրֆանյանն իր անձնակազմի հետ միասին հերոսաբար պայքարել է հակառակորդի անհավասար ուժերի դեմ, ողջևորելով զինվորներին կենքի գնով պաշտպանելով դիրքը։ Ոչնչած Հեռացրել է Թշնամու 1 ինժեներահետախուզական զրահատեխնիկա եւ բազմաթիվ գրոհայինների։ Զովել է տանկի արկակոծումից։ Կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանը հետմահու պարգևատրվել է Արցախի Հանրապետության մարտական ծառայության մեդալով Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անբավարար եղանակ, տեղումներ անձրևի տեսքով, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաքություն։